Ceturtais fails. 26. pants - adaptācija un rehabilitācija. 1. Dalībvalstis veic efektīvus un atbilstošus pasākumus, tostarp ar līdzinieku atbalstu, lai personas ar invaliditāti varētu panākt un saglabāt maksimālu patstāvību, pilnīgas fiziskās, garīgās, sociālās un profesionālās spējas, un pilnīgu iekļaušanos un līdzdalību visās dzīves jomās. Šai nolūkā dalībvalstis organizē, nostiprina un paplašina vispusīgus adaptācijas un rehabilitācijas pakalpojumus un programmas, jo īpaši veselības aizsardzības, nodarbinātības, izglītības un sociālo pakalpojumu jomā, tā, lai šie pakalpojumi un programmas A sāktos pēc iespējas agrākā posmā, un to pamatā būtu indivīda vajadzību un stipro pušu starpdisciplīnu vērtējums. B. Sekmētu līdzdalību un iekļaušanos kopienā un visos sabiedrības dzīves aspektos – būtu brīvprātīgi un pieejami personām ar invaliditāti pēc iespējas tuvāk viņu kopienai, tostarp lauku rajonos. Otrais. Dalībvalstis veicina adaptācijas un rehabilitācijas jomā strādājošo profesionālo darbinieku un personāla sākotnējās apmācības un tālāk izglītības attīstību. Trešais. Dalībvalstis veicina to personām ar invaliditāti paredzēto atbalsta ierīču un tehnoloģiju pieejamību, pārzināšanu un lietošanu, kuras veicina adaptāciju un rehabilitāciju. 27. pants - darbs un nodarbinātība. 1. Dalībvalstis atzīst personu ar invaliditāti tiesības uz darbu vienlīdzīgi ar citiem. Tās ietver iespēju pelnīt iztikas līdzekļus ar darbu, kuru persona ar invaliditāti brīvi izvēlas vai kuram piekrīt darba tirgū un darba vidē, kas ir atklāta, veicina integrāciju un ir pieejama personām ar invaliditāti. Dalībvalstis nodrošina un veicina tiesību uz darbu īstenošanu, tostarp personām, kas par personām ar invaliditāti iekļuvušas darbā un veic atbilstošus pasākumus, tostarp pieņemot normatīvos aktus lai citas starpā a. aizliegtu diskrimināciju invaliditātes dēļ attiecībā uz visiem jautājumiem, kas saistīti ar nodarbinātību, ieskaitot darbā pieņemšanas, nolīgšanas un nodarbinātības nosacījumus, darba saglabāšanu, karjeras virzību un drošus un veselīgus darba apstākļus. B aizsargātu personu ar invaliditāti tiesības uz taisnīgiem un labvēlīgiem darba apstākļiem, vienlīdzīgi ar citiem, ieskaitot vienlīdzīgas iespējas un vienādu atlīdzību par līdzvērtīgu darbu, drošus un veselīgus darba apstākļus, tostarp aizsardzību pret uzmākšanos un sūdzību apmierināšanu. C nodrošinātu, ka personas ar invaliditāti var īstenot savas darba un arotbiedrību tiesības vienlīdzīgi ar citiem. D. Nodrošinātu, ka personām ar invaliditāti ir efektīva pieeja vispārīgām tehniskās un profesionālās orientācijas programmām, darbā iekārtošanas dienestiem un profesionālajai apmācībai un tālāk izglītībai. E veicinātu personu ar invaliditāti, darba iespēju un karjeras virzības veicināšanu darba tirgū, kā arī palīdzību darba atrašanā, saņemšanā, saglabāšanā un atsākšanā. F. Veicinātu iespējas in individuālā darba un saimnieciskās darbības veikšanai, kooperatīvu attīstībai un sava uzņēmuma dibināšanai. G nodarbinātu personas ar invaliditāti valsts sektorā. H. Veicinātu personu ar invaliditāti nodarbinātību privātajā sektorā, īstenojot atbilstošu stratēģiju un pasākumus, starp kuriem var būt pozitīvas rīcības programmas, stimuli un citi pasākumi. I nodrošinātu, ka personām ar invaliditāti darba vietās tiek veikti saprātīgi pielāgojumi. Jē. Veicinātu to, ka personas ar invaliditāti iegūst darba pieredzi atklātā darba tirgū. Kā veicinātu tehniskās un profesionālās rehabilitācijas, darba saglabāšanas un atsākšanas programmas personām ar invaliditāti. Otrais. Dalībvalstis nodrošina, ka personas ar invaliditāti netiek turētas verdzībā vai kalpībā un vienlīdzīgi ar citiem tiek aizsargātas no piespiedu vai obligāta darba. 28. pants - pienācīgs dzīves līmenis un sociālā aizsardzība. 1. Dalībvalstis atzīst personu ar invaliditāti tiesības uz atbilstošu dzīves līmeni sev un saviem ģimenes locekļiem, tostarp uz pienācīgu pārtiku, apģērbu un mājokli, un uz pastāvīgu dzīves apstākļu uzlabošanos, un veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu un veicinātu šo tiesību īstenošanu bez diskriminācijas invaliditātes dēļ. Otrais dalībvalstis atzīst personu ar invaliditāti tiesības uz sociālo aizsardzību un uz šo tiesību izmantošanu bez diskriminācijas invaliditātes dēļ, un veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu un veicinātu šo tiesību īstenošanu, tostarp pasākumus ar mērķi a. Nodrošināt personām ar invaliditāti vienlīdzīgu pieeju tīra ūdens apgādēji un nodrošināt pieeju atbilstošiem un pieejamiem pakalpojumiem, ierīcēm un citai palīdzībai, kas saistīta ar personu ar invaliditāti vajadzībām. B. Nodrošināt personu ar invaliditāti, jo īpaši sieviešu un meiteņu ar invaliditāti un vecu cilvēku ar invaliditāti, pieeju sociālās aizsardzības programmām un nabadzības samazināšanas programmām. C nodrošināt personām ar invaliditāti un to ģimenēm kas dzīvo nabadzības apstākļos, valsts palīdzības pieejamību, lai sektu ar invaliditāti saistītos izdevumus, tostarp apmācības, konsultācijas, finansiālās palīdzības un pagaidu aizbildnības pieejamību. D. Nodrošināt personām ar invaliditāti valsts mājokļu programmu pieejamību. E. Nodrošināt personām ar invaliditāti pensiju pabalstu un programmu pieejamību. 29. pants - līdzdalība politiskajā un sabiedriskajā dzīvē. Dalībvalstis garantē personām ar invaliditāti politiskās tiesības un iespējas tās izmantot vienlīdzīgi ar citiem, un apņemas a. Nodrošināt, ka personas ar invaliditāti tieši vai ar brīvi izvēlētu pārstāvju starpniecību, var efektīvi un pilnvērtīgi piedalīties politiskajā un sabiedriskajā dzīvē, vienlīdzīgi ar citiem. Tostarp tiesības un iespējas personām ar invaliditāti balsot un tikt ievēlētām, citas starpā. Pirmkārt, nodrošinot, ka balsošanas procedūras, objekti un materiāli ir atbilstoši, pieejami un viegli saprotami un lietojami. Otrakārt, aizsargājot personu ar invaliditāti tiesības, balsot aizklātās vēlēšanās un tautas referendumos bez iebiedēšanas un kandidēt vēlēšanās, reāli ieņemt amatus un pildīt visas oficiālās funkcijas visos valsts varas līmeņos ja nepieciešams, atvieglojot atbalsta un jauno tehnoloģiju izmantošanu. Treškārt, garantējot personu ar invaliditāti kā vēlētāju brīvas gribas izpausmi, un šai nolūkā, ja nepieciešams, pēc personas ar invaliditāti pieprasījumu, ļaujot balsošanas procesā saņemt palīdzību no kādas citas personas, ko persona ar invaliditāti izvēlējusies. B. Aktīvi veicināt tādas vides veidošanu, kurā personas ar invaliditāti var efektīvi un pilnvērtīgi piedalīties valsts pārvaldē bez diskriminācijas un vienlīdzīgi ar citiem, un veicināt to līdzdalību valsts pārvaldē, tostarp pirmkārt līdzdalību biedrībās un ar valsts sabiedrisko un politisko dzīvi saistītās apvienībās, kā arī politisko partību, partiju darbībā un to vadībā. Otrakārt, personu ar invaliditāti organizāciju izveidi un iestāšanos tajās, lai personas ar invaliditāti pārstāvētu starptautiskā, valsts, reģionālā un vietējā līmenī. 30. pants - līdzdalība kultūras dzīvē, atpūta, brīvā laika pavadīšana un sports. Pirmais. Dalībvalstis atzīst personu ar invaliditāti tiesības piedalīties kultūras dzīvē vienlīdzīgi ar citiem un veids atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka personām ar invaliditāti a. ir pieejami kultūras materiāli pieejamos formātos, b. ir pieejamas televīzijas programmas, filmas, teātris un citi kultūras pasākumi pieejamos formātos, c ir pieejamas tādas kultūras pasākumu vai pakalpojumu vietas kā teātri, muzeji, kinoteātri, bibliotēkas un turisma pakalpojumi, un pēc iespējas lielākā mērā ir pieejami valsts nozīmes kultūras pieminekļi un objekti. Otrais. Dalībvalstis veic atbilstošus pasākumus, lai personas ar invaliditāti varētu attīstīt, un izmantot savu radošo, māksliniecisko un intelektuālo potenciālu ne tikai savā labā, bet arī sabiedrības bagātināšanai. Trešais. Dalībvalstis saskaņā ar starptautiskajām tiesībām veic visus atbilstošos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiesību akti, kas aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības, neveido nepamatotu vai diskriminējošu barjeru kultūras materiālu pieejamībai personām ar invaliditāti. 4. Personām ar invaliditāti, vienlīdzīgi ar citiem, ir tiesības uz savas īpašās kultūras un valodas identitātes, tostarp zīmju valodas un nedzirdīgo kultūras atzīšanu un atbalstu. 5. Lai personas ar invaliditāti vienlīdzīgi ar citiem varētu piedalīties atpūtas, brīvā laika un sporta pasākumos, dalībvalstis veic atbilstošus pasākumus. A. Lai sakmētu un veicinātu personu ar invaliditāti pēc iespējas lielāku līdzdalību vispārējā profila sporta pasākumos visos līmeņos. B. Lai nodrošinātu, ka personām ar invaliditāti ir iespējas organizēt un attīstīt Personām ar invaliditāti paredzētus sporta un atpūtas pasākumus un tajos piedalīties, un šai nolūkā veicina, lai vienlīdzīgi ar citiem tiktu sniegta atbilstoša apmācība, sagatavošana un līdzekļi. C. Lai nodrošinātu, ka personām ar invaliditāti ir pieejami sporta, atpūtas un turisma objekti. D lai nodrošinātu, ka bērniem ar invaliditāti, vienlīdzīgi ar citiem bērniem, ir pieejama līdzdalība spēļu, atpūtas, brīvā laika un sporta pasākumos, tostarp pasākumos skolas sistēmas ietvaros. E. Lai nodrošinātu, ka personām ar invaliditāti ir pieejami to personu pakalpojumi, kuras ir iesaistītas brīvā laika, turisma, atpūtas un sporta pasākumu organizēšanā. 31. pants - statistika un datu vākšana. 1. Dalībvalstis apņemas vākt atbilstošu informāciju, tostarp statistikas un pētījumu datus, lai tās varētu izstrādāt un īstenot stratēģijas šīs konvencijas īstenošanai. Šīs informācijas vākšanas un glabāšanas procesā ir a. jāievēro juridiski noteiktās garantijas tostarp tiesību aktus par datu aizsardzību, lai nodrošinātu konfidencialitāti un personu ar invaliditāti privātās dzīves neaizskaramību. B. Jāievēro starptautiski atzītās normas attiecībā uz cilvēktiesību, pamatbrīvību un ētikas principu aizsardzību statistikas datas, datu vākšanā un izmantošanā. Otrais Saskaņā ar šo pantu savākto informāciju atbilstoši dezagredē un izmanto, lai palīdzētu novērtēt no konvencijas izrietošu saistību īstenošanu un identificētu barjeras, ar kurām sastopas personas ar invaliditāti, īstenojot savas tiesības. Trešais. Dalībvalstis uzņemas atbildību par šo statistikas datu izplatīšanu un nodrošina to pieejamību personām ar invaliditāti un citiem. 32. pāns - Startautiskā sadarbība. 1. Dalībvalstis atzīst starptautiskās sadarbības un tās veicināšanas nozīmi, atbalstot valstu centienus īstenot šīs konvencijas mērķi un uzdevumus, un šajā sakarā veic atbilstošus un efektīvus pasākumus starp dalībvalstīm un, ja nepieciešams, partnerībā ar attiecīgajām starptautiskajām un reģionālajām organizācijām un pilsonisko sabiedrību, jo īpaši ar personu ar invaliditāti organizācijām. Starp tiem var būt pasākumi ar mērķi A. Nodrošināt, ka starptautiskā sadarbība tostarp starptautiskās attīstības programmas, veicina personu ar invaliditāti integrāciju un ir tām pieejama. B. Veicināt un sekmēt esošo iespēju nostiprināšanu, tostarp ar savstarpēju informācijas, pieredzes, apmācības programmu un labas prakses apmaiņu. C veicināt sadarbību pētniecības jomā un zinātniski tehnisko zināšanu pieejamību. D. Attiecīgā gadījumā sniegt tehnisko un ekonomisko palīdzību, tostarp atvieglojot pieejamu atbalsta tehnoloģiju pieejamību un veicot to savstarpēju apmaiņu, kā arī nododot tehnoloģiju. Otrais šī panta noteikumi neskar katras dalībvalsts pienākumus pildīt šajā konvencijā noteiktos pienākumus. 33. pants - īstenošana un pāraudzība valstu līmenī. 1. Dalībvalstis valsts pārvaldes sistēmas ietvaros izveido vienu vai vairākus kontaktpunktus, kas nodarbojas ar jautājumiem saistībā ar šīs konvencijas īstenošanu un pienācīgi izskata iespēju pārvaldes sistēmā izveidot vai noteikt koordinējošu mehānismu, lai atvieglotu darbības, kas saistītas ar šīs konvencijas īstenošanu dažādos sektoros un dažādos līmeņos. Otrais. Dalībvalstis atbilstoši savai juridiskajai un administratīvajai sistēmai saglabā, pastiprina nosaka vai izveido valsts iekšēnē struktūru, tostarp vienu vai, ja vajadzīgs, vairākus neatkarīgus mehānismus, lai veicinātu, aizsargātu un pārraudzītu šīs konvencijas īstenošanu. Nosakot vai izveidojot šādu mehānismu, dalībvalstis ņem vērā principus, kas attiecas uz valsts cilvēktiesību aizsardzības un veicināšanas iestāžu statusu un darbību. Trešais. Pāraudzības procesā pilnībā iesaistās un piedalās pilsoniskā sabiedrība, jo īpaši personas ar invaliditāti un tos pārstāvošās organizācijas. 34. pants. Personu ar invaliditāti tiesību komiteja. 1. Tiek nodibināta persona ar invaliditāti tiesību komiteja. Turpmāk tekstā komiteja kura veids tālāk noteiktās funkcijas. Otrais. Šīs konvencijas spēkā stāšanās laikā komiteja sastāv no 12 ekspertiem. Pēc tam, kad konvenciju būs ratificējušas vai tai pievienojušās vēl 60 dalībvalstis, komitejas locekļu skaits palielinās par 6 locekļiem, sasniedzot maksimālo skaitu 18. Trešais komitejas locekļi darbojas savā privātajā statusā, un viņiem ir augstas morālās īpašības un atzīta kompetence un pieredze šīs konvencijas darbības jomā. Ieceļot savus kandidātus, dalībvalstis tiek aicinātas pienācīgi ņemt vērā šīs konvencijas 4. panta 3. punkta noteikumus. 4. Komitejas locekļus ievēl dalībvalstis, ņemot vērā atbilstoša geogrāfiskā sadalījuma, dažādu civilizācijas formu un galveno tiesību sistēmu pārstāvības, līdzsvarotas dzimumu pārstāvības un ekspertu ar invaliditāti līdzdalības principu. 5. Komitejas locekļus ievēl aizklātā balsojumā no personu saraksta, kuras dalībvalstis izvirza no savu pilsoņu vidus – dalībvalstu konferences sanāksmju laikā. Šajās sanāksmēs, kuras kvorums ir divas trešdaļas dalībvalstu, komisijā ievēlētās personas ir tie kandidāti, kas saņēmuši balsu vislielāko skaitu un klātesošo un balsošanā piedalījušos dalībvalstu pārstāvju absolūto balsu vairākumu. Sestais. Pirmās vēlēšanas notiek ne vēlāk kā pēc sešiem mēnešiem kopš šīs konvencijas stāšanās spēkā. Vismaz četrus mēnešus pirms kārtējo vēlēšanu dienas apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretārs nosūta dalībvalstīm vēstuli, aicinot tās divu mēnešu laikā iesniegt savas kandidatūras. Pēc tam ģenerālsekretārs sagatavo sarakstu – kurā alfabētiskā kārtībā ieraksta visas šādi izvirzītās personas, norādot dalībvalstis, kas tās izvirzījušas, un iesniedz šo sarakstu konvencijas dalībvalstīm. 7. Komitejas locekļus ievēl uz četriem gadiem. Viņus val, var vēlreiz ievēlēt vienu reizi, Tomēr sešu pirmajās vēlēšanās ievēlēto locekļu pilnvaru termiņš beidzas pēc diviem gadiem. Uzreiz pēc pirmajām vēlēšanām šīs, šī panta piektajā punktā minētā sanāksmes priekšsēdētājs šo sešu locekļu vārdus izvēlas lozējot. 8. Sešu papildu locekļu ievēlēšana komitejā notiek parastajā vēlēšanu kārtībā, saskaņā ar šī panta attiecīgajiem noteikumiem. 9. Ja kāds komitejas loceklis nomirst vai atkāpjas, vai paziņo, ka viņš vai viņa kāda cita iemesla dēļ nevar turpināt savu pienākumu pildīšanu, dalībvalsts, kura ir izvirsījusi šo locekli, uz atlikušo pilnvaru termiņu ieceļ citu ekspertu, kuram ir kvalifikācija un kurš atbilst prasībām, kas paredzētas šī panta attiecīgajos noteikumos. Desmitais. Komiteja pieņem savu reglamentu. 11. Apvienoto Nāciju organizācijas ģenerālsekretārs nodrošina nepieciešamo personālu un materiālu tehnisko bāzi, lai komiteja varētu efektīvi pildīt savas funkcijas sas saskaņā ar šo konvenciju un sasauc tās pirmo sanāksmi. 12. Ar ģenerālās asamblējas apstiprinājumu saskaņā ar šo konvenciju izveidotās komitejas locekļi saņem atalgojumu no apvienoto nāciju organizācijas līdzekļiem saskaņā ar ģenerālās asamblējas pieņemtajiem noteikumiem un nosacījumiem, ņemot vērā komitejas pienākumu svarīgumu. 13. Komitejas locekļiem ir tiesības uz apvienoto nāciju organizācijas misiju ekspertu atvieglojumiem, privilēģijām un neaizskaramību, kas paredzēti konvencijas par apvienoto nāciju organizācijas privilēģijām un neaizskaramību attiecīgajās sadaļās. 35. pants - dalību valstu ziņojumi. 1. Katra dalībvalsts ar apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretāra starpniecību komitejai iesniedz izsmeļošu ziņojumu par pasākumiem, ko tā veikusi, īstenojot savus pienākumus saskaņā ar šo konvenciju un par progresu, ko tā šajā sakarā sasniegusi divu gadu laikā pēc šīs konvencijas stāšanās spēkā attiecīgajā dalībvalstī. Otrais Pēc tam dalībvalstis iesniedz turpmākos ziņojumus neretāk kā reizi četros gados, kā arī pēc komitejas pieprasījuma. Trešais. Komiteja nosaka galvenos principus attiecībā uz ziņojumu saturu. Ceturtais. Dalībvalstī, kura komitejai ir iesniegusi izsmeļošu sākotnējo ziņojumu, turpmākos ziņojumos nav jāatkārto iepriekš sniegta informācija Gatavojot ziņojumus komitejai, dalībvalstis tiek aicinātas to darīt, ievērojot aktuālu un pārredzamu procedūru, kā arī pienācīgi ņemot vērā šīs konvencijas 4. panta 3. punkta noteikumus. 5. Ziņojumos var norādīt apstākļus un grūtības, kas ietekmē šajā konvencijā paredzēto pienākumu izpildi. 36. pants ziņojumu izskatīšana. 1. Katru ziņojumu izskata komiteja, kas par ziņojumu ierosina ieteikumus un vispārējus priekšlikumus, ko tā uzskata par atbilstošiem un iesniedz tos attiecīgajai dalībvalstī. Dalībvalsts var atbildēt komitejai, nosūtot jebkādu informāciju pēc savas izvēles. Komiteja dalībvalstīm var pieprasīt sīkāku informāciju attiecībā uz šīs konvencijas īstenošanu. Otrais. Ja dalībvalsts ievērojami kavē ziņojumu iesniegšanu, komiteja var paziņot attiecīgajai dalībvalstī par nepieciešamību pārbaudīt šīs konvencijas īstenošanu šajā dalībvalstī, pamatojoties uz komitejas pieejamu ticamu informāciju ja attiecīgais ziņojums netiek iesniegts trīs mēnešu laikā pēc paziņojuma. Komiteja aicina attiecīgo dalībvalsti piedalīties šādā pārbaudē. Ja dalībvalsts atbild, iesniedzot attiecīgo ziņojumu, tad piemēro šī panta pirmā punkta noteikumus. Trešais. Apvienoto Nāciju organizācijas ģenerālsekretārs dara šos ziņojumus pieejamus visām dalībvalstīm, Ceturtais. Dalībvalstis nodrošina savu ziņojumu plašu pieejamību sabiedrībai savās valstīs un atvieglo piekļuvi ieteikumiem un vispārējiem priekšlikumiem saistībā ar šiem ziņojumiem. Piektais. Ja komiteja uzskata to par nepieciešamu, tā nosūta dalību valstu ziņojumus apvienoto nāciju organizācijas specializētām iestādēm, fondiem un programmām, kā arī citām kompetentām iestādēm, lai tās pievērstu uzmanību tajos izteiktajiem tehnisko konsultāciju vai palīdzības lūgumiem vai norādēm, kā arī komitejas apsvērumus un ieteikumus, ja tādi ir, par šiem lūgumiem vai norādēm. 37. pāns Sadarbība starp dalību valstīm un komiteju 1. Katra dalībvalsts sadarbojas ar komiteju un palīdz tās locekļiem pildīt viņu mandātu. Otrais. Attiecībās ar dalībvalstīm komiteja velta pienācīgu uzmanību veidiem un līdzekļiem, ar ko var pastiprināt valstu resursus šīs konvencijas īstenošanai, tostarp ar starptautiskās sadarbības palīdzību.